ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل Na alipoelekea upande wa Madiana alisema, Asa Mola wangu mlezi akaniongoa njia iliyo sawa. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء kabir, na alipoyafikia maji ya Madiana alikuta umati wa watu wananywesha na akakuta karibu yao wanawake wawili wanawazuia wanyama wao akasema mna nini wakasema hatunyweshi sisi mpaka wamalize hao wachunga na baba yetu ni mzee sana فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير Basi Musa akawanyweshea, kisha akarudi kivulini.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 Akasema, "Baba yangu anakuita akulipe ujira wa kutunyweshea." Basi alipomjia na akamsimulia visa vyake alisema, "Usiogope, umekwisha ukoka kwenye watu madhalim." Qalat ihdahuma ya أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين Akasema mmoja katika wale wanawake, ewe baba yetu, muajiri huyu. Hakika mbora wa kumwajiri ni mwenye nguvu na mwaminifu. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين Akasema, mimi nataka kukuoza mmojawapo katika binti zangu hawa wawili kwa kunitumikia miaka minane. Ukitimiza kumi khiari yako. Lakini mimi sitaki kukutaabisha. Inshallah utanikuta miongoni mwa watu wema. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل Musa akasema, hayo yamekwisha kuwa baina yangu na wewe. Muda mmojawapo nikiumaliza sitiwe ubayani. na Mwenyezi Mungu ni mlinzi juu ya haya tunayoyasema. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Alipoelekea Madiana akijisha Shuaibu kwa kuwa huko iko amani Alimwomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu amongoe njia kheri na ya kuokoka. Alipoyafika maji ya Madiana wanaponyoshia maji alikuta karibu na kisima kundi la watu wengi mbalimbali wanaonyesha wanyama wao wa mifugo. Na pahala pa chini kuliko hapo pao akawakuta wanawake wawili wanawazuia kunywa maji kondoo na mbuzi wao. Musa akawaambia, "Mbona mkombali na maji? Wakajibu hatuwezi kusukumana na wala hatunyweshi sisi mpaka hao wachunga wamalize wao kunyosha. Na baba yetu ni mkongwe hawezi kuchunga wala kunyosha wanyama. Musa akajitolea kudumia akawanyoshea. Kisha akenda kuegemea mti akipumzika baada ya kuhangaika kule. Naye akisema kwa unyenyekevu, ewe Mola wangu mlezi, hakika mimi ni mwenye haja ya kheri yoyote na riski yoyote utayoniletea. Mmoja wa wale mabinti akaja na ujumbe kutoka baba yake baada ya kushajua habari za Musa na wao wale mabinti. Naye akaja na huku anaona haya akasema, "Baba yangu anakuita ili akulipe ujira kwa ulivyotunyeshia maji." Basi alipokwenda kwake na akamsimulia kisa chake cha kutoka Misri, akasema yule mzazi wa mabinti, "Usihofu, umekwisha ukoka kwa hao watu madhalimu, kwani Firauni hana madaraka juu yetu." Mmoja wa wale mabinti alisema, "Ewe baba yangu, mchukue umpe kazi ya kuchunga kondoo na mbuzi na kuwasimamia kwa haja zao." Hakika huyu ni mbora wa kumwajiri kwa sababu ya nguvu zake na uaminifu wake. Shuaibu alayhi salam akamwambia, "Mimi nataka kukuoza mmoja wa hawa mabinti zangu kwa mahari ya kunifanyia kazi muda wa miaka minane. Ukitimiza kumi itakuwa ni hiari yako." Wala mimi sitaki kukulazimisha huu muda mrefu. Na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda utaniona mimi ni katika watu wema wenye kwenda nawe kwa ihsani na kutimiza ahadi. Musa akasema, hayo uliniahidi ni sawa sawa baina yangu na wewe. Muda wowote katika huu nitakakufanyia kazi itakuwa nimekutimizia ahadi yako. Wala mimi sitaki zaidi kuliko hayo. Na Mwenyezi Mungu ni shahidi kwa tunayoyasema.